Narón, dende a leña ata mosteiro Pontevedra, Pontevedriña, gustame pasear pola rúa sondando verón, Castelao e Valle Inclán che esta canción pa alegrar cho corazón e mola cantar todos onde raro Canto che na ferrería, bailo che na peregrina e aí se toca Pontevedra, Pontevedriña na feira franca e disfrutar cas túas rúas ateigadas ata a hora de soñar. Ata a hora de soñar, ata a hora de soñar. Ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai alá. Pontevedra, Pontevedriña, chea de alegres mozas que che quitan Pois agora o noso correspondente Hombre, fotógrafo Viaxeiro Fotógrafo, documentalista, viaxeiro Bueno, que <laughs> ademais que eso, como correspondente sempre ten mm, unha gran corresponsalía que facernos Moi boa tarde, Xoan Boa tarde, señores, como están? Aquí xa teño o meu compañeiro Carón hoxe mm, bastante recuperadiño, ou sexa... Eu notei aí, xo notei aí, alégame moitísimo. Vale, bueno, que mm, benvido, moitísimas grazas por a túa participación semanal que sempre é moi ben recibida. Os nosos escoitantes e as, pois eh, felicítanos pola túa participación. Eh, pois, pois nada, eu felicito a eles pola cantar. <laughs> Veña, vamos alá. Teñen que querer moito a, este, a esta Galicia para cantar de pan. Mira, Dime. Eh, hoxe estuvemos en Armarín, Nogueira de Ramuín. Nogueira de Ramuín, eso sei que é de, de Ourense, non? Eh, <laughs> Ai, sei que había moitos paragüeiros por ali. Eh... Ai, que hacía odores. eh? eh el Ultra, ay, curiosamente, pues ahora que me dices, ali comín de un, eh, un bar, dun restaurante, que les chamaba, bueno, eh, pero non, non podo facer publicidade, pero bueno, un ben. Eh, eh, e tiña unha roda de paragüeiro, eh, está funcionando, sí, sí. para uso, no? eh, na porta do restaurante que ainda andando dando pedal, que facía un pouco de edición e tal, eh, dalle o pedal aí, Bueno, pois pues estivemos alá eh, en Armarí, eh, porque os sabía outro enfollo. Eh, e eh, aí había, oh, que bonito, que, que bonito. Aparte, eh, ali son unhas dúas as calles de Armarí, que é un pueblo moi pequeno, eh? Sí, Pequenito, sí, sí, sí. Estación, non? E, e, e, e ver aquelas eh, corredoiras e camiños con tanto ambiente, no? Eh, era emocionante, ¿no? Emocionante esto que ti Hay vida, que alegría, que hay vida, que hay entroido, e, eh, e, eh, e eh, mira, tío, entroido para que, a lo menos, con a vez nos hacen un pueblo eh, importante e que se deixan as calles acelgadas. Eh, <laughs> eh, eh, recordo unha escena, había un rebaño de ovejas grande, eh? Ajá. pasan tranquilamente, non? De vez en cando pasa, <laughs> a bueno, pasa, Ai, as ovellas a sentir a aquel ruido a tanta xente, dejarla correr por aquel camiño que el día Bueno, y, eh, eh, bueno, saludos de, de Parrumeco. Moi ben, moi ben. Socorro, eh, volvemos a dar as gracias e eh, dixamos, tendes que vivir a experiencia un ano vestirse de ferrumeco, vestirse de entroido e, eh, e contar a experiencia, e dixo, pois xa está, po ano que ven, A ver, con... a eh, contamos a experiencia non como espectador, senón como participante do, do entroido, non? Ajá, moi ben, moi ben, unha... unha... Unha boa... Unha boa proposta, sí, sí, sí. E estaban os pelos, eh, eh, as madamas de rock, as follateiras de Lobio, as follateiras un, un escándalo de preciosidade de, de, de festas feitos da carocha. Sí. Entre, chama así, no? A, o в as espijas do, do, mundo. Mm. Aquí, no chama-se carocha, ¿no? Que sí. No resto de Galicia. Pues alguien aí que nos un mensaje, que, eh, pero bueno, con, con as máscaras todas con granos de, de, de niño, está todo era un... Minuciosa, con, con mm. un traballo muy, un traballo moi minucioso, sí, sí, sí. Bueno, as bonitas, pan de Santa Cruz, de Galicia, a súa categoría, eh, pan de distinción, e despois ben, os Farrumeco, o Sobradelo, e estaban o Polión de Vilariño de Conso. Carai, carai. Claro, o Polión fai ruido, fai ruido, me comentaba alguén, claro, en un sitio todo este había un coche apartado, e, eh, eh, e, e me dixía, e, e, e tocaría a alarma do coche. <laughs> Todo coche está un sitio perfecto. Os coches ocasionados é coa vibración, algún alarma dos coches, debe de pensar que están violentando un cristal e tal. <laughs> eh, disparase esa alarma, vaya por Dios. Ya, ya. Bueno, bueno. Está sensible. Sí. Eh, estaba tamén, bueno, pues, esto preciosos son todos, non? Pero tamén estaba o entroido de Campo Perro. Campo Becerro, sí, sí, sí, sí. A terra da, da, da, da bola, creo. creo sí, sí, sí. Sí, a bola, non? entón moita animación moita ambiente e sobre todo eso a... Ah. e tú disfrutando facendo fotos é, é documental. Eh, facendo fotos, comprometín a miña compañeira, compañeira oficial, eh, non sí, compañeira. Sí, sí. <laughs> e documentándote, que decir, facendo algún algún que outro vídeo, claro que sí, sí, sí. sí. Este teléfono, que hai un botón, e este é o micro, eh, eh, tomas temas en vertical e horizontal, algunhas de 12 segundos e outras pode llegar que te parece interesante hasta 3, 4, 5 minutos eh, eu non que levo no teléfono pero eh, moi ben, moi ben, moi ben, ben eh, eh, maior ou menor calidad levo material no? disfrutando, Entonces, disfrutando, vamos isto foi o que o que fixemos eh, nada máis que contar. Coita, si, sí, home, dinos, eh, eh iniciaches así un, un bocadiño así ao principio dicindo que, que xantaches e que ten a gastronomía, falanos algo da gastronomía. Ah, sí, bueno, eh, tomei unha cousa normalita, no? Bueno, pero... Eh, que... Pero normalita que el Luintra. El, Luintra, sí, no, que, no. que é para chupar os dedos. Eh, mira, eh, a cousa era unha cousa eh, común. O que come un galego normalito. Uns capos. Bueno. con un toque de picante deses que ao final che deixa estesear un pouco os labios, sabes? Claro, que, que, que además eh? complementalo cun viño do Ribeiro ou da Ribeira eh. Sacra de ser de categoría. E eh, además, unha salsa que les callos que te sientes unha chamada de que estás... <laughs> que, si, que si está o carón unha charanga, posta a cantar con ele, seguro. <laughs> ah, tú te ríes, eh, tú sientes a chamada, eh, eso non se debe de facer, mas non restaurante ponente a facer sopas, no, no caldo dos callos. <laughs> moi ben, moi ben. pero fina, a fina, a mi dixome eh, que eso non se faz pero é que se queda aí é unha cousa como decir, eh, isto é un pecado, alguén... entonces, e despois, bueno, era unha cousita normalita, pero ali había un secreto de cerdo. Ah, que, xa ves. Vale, vale. moi preparado e tal, uh -huh. e con isto, e con un postre, os postres caseros, eu no meu caso era un postre de flan destes de, xa ves. forno, uh -huh. creo que foi unha cousa eh, normal que un galego eh, que, que, que non traballe moito ten que comer. Hambre, claro. hambre, claro, sí, señor. Claro, bueno, eh, es... Ahora, ahora este momento de paraño, porque para ir para tener a vos, pero de camiño para acá, un pouco porque <laughs> non sei se se pode facer coño ou non, pero como Armando se ría, eu vou botar outra, a ver se le dá rica. E, eh, como a cabeza non para. Sí, entón, no? non ten un desgaste. Sí. E eh, cando che a cabeza non é como as pernas que vas e tal, e vas sí, a modo sí, sí. tal, a cabeza hai de quedar. Entón, sí. vale, aquí, na de Serradas, un, un, un lugar aquí, de, na carretera de, do Carballiño, eh, Eh, mm. mandei media empanada para levar para casa por, porque tamén sí, a hora para... que chegue non vos o poñeta a facer sí, para facer unha merenda cena vai eh, en, no, en, condicións mal, no. en condicións claro, claro bueno eh, Eso é o que vos podo contar, bueno, salín algún día máis, pero non vamos a ir do contexto. Vale. Estive moi porque dixo, a ver se o tempo non vai estar ben, vale. e hai que contar da nosa Galicia máxica, pero bueno. quedanos aí no, no fondo. E pa semana que ven... Sí, xa nos prometes cousas tamén interesantes. Pois pues mira, mandaron unha invitación. Eu teño sí. eh, unha amiga diseñadora de moda. Sí. Que vai presentar unha colección con outros modistos. Ajá. Eh, eh, tamén teño unha rapaza hermosísima sí. eh, que foi mis dun país africano, amiga mía, tá? Pois é unha letrada, bona, unha letrada importante, un abogado, pero non sei se sí. Entón está unha presentación de modelos de El Glamour Nes. Moi ben, moi ben. Entón, un hotel de Pontevedra van presentar as coleccións e tal, e dixía, bueno, pois, pues, pa semana que ven se, se algo hai que contar aínda se pode contar do que miramos aí no... claro que sí pois se, se cabe, se non contamos algo de, de, de, de onde estuve o outro día na, na iglesia da esclavitude que ten unha lendas preciosa eso eh, o guardamos para xa, contar aí na, no apartado de, a, da Galicia máis Anotámolo e, e, e a semana que ven voltamos outra vez a estar contigo. Moitísimas grazas, Joan. A, ah, a, ah, eh, gracias Eh, eh, Xulio, e eh, eh, sobre todo armas dunha tartaveña que de todo se sale, eh, os galegos nunca tivemos medo nada. Peña, <laughs> moitas grazas. Moitas grazas, ata outro momento. Ata logo. Chao. Despedimos a Xoan con música e vamos a prepararnos porque temos unha participación especial despois, xa verás. Mm-hmm. Se marcha por las veredas Esta é a canción que lle... Y los senderos del viento María Dolores Pradera a cantarle al firmamento. Señora de fina estampa, la que derrama lisura y derrocha cuando canta, tanta belleza y dulzura con jazmines en el pelo y lirios en la garganta. Airosa va por el cielo entre nubes mientras canta. Esa voz que al aire vuela en homenaje a la vida con la flor en su montón de manila. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Eso. alegre, con luz de luna y de sol, se pasea para siempre la dama de la canción, de rancheras y boleros, de fados y de habaneras, va sembrando el cielo entero María Dolores Pradera. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas.